Arte farita intelligentezzo du. Mi daurigas mian resumon au cae traducon de parto de revua articolo pri la arte farita intelligentezzo, A.I. Sem dube, A.I. ansta taos homoen en laboroi kiwi ne postulas capabloen exclusive homoen. Tio estas, in cui temas pri emozioi, sentoi, subtilezoi. Do multae laboristoi perdos siain labor postenoin, sed aliflanque ocasos avantagioi, plibonigoi, cae benefaroi pur multae homoi. Celcae exemploi. Unue, anstatauante masonistoin. La machino Hadrian Ixo disvolvita de la australa firmao Fast Bricks Robotics, capablas construi domon en quartic hoc horoi. Ancao conata quil robota masunisto, gi construas sen homa helpo, ec plur etagiaen construajoin. Suficias montri alla machino tridimensian constru planon. Provo de gia efficetso, Adrian Ixo, enmetas po mil bricoin in horo. Homa masonisto besonus unu tagon por enmeti nur quartzen bricoin. 2. Pasintetze bovinoe estis melcatae normane. Poste alvenis la mecanica melcado. Tamen en 2014 la sveda firmao de Laval comencis usi a ion por pli bonigi tion laboron. Nova maschino causas condiciadon en bovinoi, tiel che ili asocias nutradon con mercado. Ciam ili ricevas nutrajoin, ili automate productas pli da lacto. Tio esas nomata liber vola mercado. Dum la mercado, la maschino crome analizas la sanon de la bestoi. Trie la applicajo P usas la cameraon de compufonoi por malcovri cataracton. La fulm lumo de la camerao lumigas la retinon cae productas imagon analizota de softvaro quio ancau faras la diagnoson. La applicajo estis disvolvita de la Angla Institutio PIC cae estis testata in 2016 en quin mil kenianoi. La institucio intensas disponigi gin al 2,5 miliardoi da homoi, kiwi ne havas suffice da mono por pagi multe costain oftalmologiaen tractadoin. Quare, en 1997, la computilo di Plu vencis la shak championon Gary Kasparov. Comparu la articolon de Anton Ogendorfer de la de quarta de marzo 2016. Tio explicables pro tio che in chaco la ludanto e faras normigita in movoin che vi povas esti parcherigata e de computilo. Tamen ciare la roboto e faris pli bone. Uno el ili vencis la ple bonan ludanton de la ludo dota du. Kial tio estis grava faktor char dota 2 simulas tipae situatioen de reala milito, do ne antovideblae situatioen. Concludas la autoroi de la articolo, por la machinoi milito estus nur ludo. Ali flanque, ili, la apparatoi, povos esti pli bonae strategiistoi ol homoi. Oni taxas, che dum la proxima iardecoi en septec procento de ciovi tipoi de laboroi, la homoi estos astatauatae de robotoi. La restontae tridec procentoi de profesioi estos tiovi civi postulas ludain, analizain au gvidain capabloin. Usona sciencisto assertis che la machinoi ancora une estas creivai, emotiemai cae plur talentae ciel ni sed mancas malmulte, porque ili estu tiae. Ni cutimigiu paroli la unuan foion en la historio con alia intelligenta estajo, cio crome estos baldao conscia pri sia propra existo.